Thank you. Բարև ձեզ, պարոն Հարյան, շնորհակալություն Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի հրավերն ընդունելու համար։ Փետրվարի 4-ը ողջ աշխարհում նշում է որպես պայքար քաղցկեղի դեմ։ Թեպետ ձեր ողջ կյանքն է պայքար, սակայն ինչպես առանձնացավ այս օրը Արցախում քասկեղի դեմ պայքարը, ինչպես նշեցիք դուք, ամենօրյա պայքար է իրականացում քասկեղի հատկապես վաղ հայտնաբերման եւ ժամանակին համապատասխան բուժական միջոցառումներ անցկացնելու նպատակով։ Տարից տարի շատանում են ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Արցախում շատանում են քասկեղով հիվանդացության դեպքերը։ Խոսքը առաջնային դեպքերի մասին է, բայց որպես այդպեսին, եթե ասենք Արցախում առանձնապես մեծ աճ կա, այդպես չէ, ինչպես ժողովրդի միջը դրազած։ Այն գտնվում է վիճակագրական դրանների շրջանակներում չի տարբերվում ոչ մի առումով Հայաստանի Հանրապետության հիվանդացությունից։ Պետք է նշեմ, ինչու՞ չէ նաև մեր մոտ ավելի քիչ են հայտնաբերվում, քան թե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շենքային պայմանները բարելավելուց հետո արդեն ռուսկաբանական ծառայությունը ավելի մեծ թափով է իրականացնելու հակակազմակերպային միջոցառումները։ Այդ նպատակով Արցախում ընդհանրապես իրականացում են սկրինինգային ծրագրեր, սկրինինգային ծրագրերը դրանք տարբեր քաղաքացիական եւ նախաքաղաքացիական հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման ուղղված ծրագրեր են։ Ներկա պահին Արցախում իրականացում են կրսկագեղձի քաղաքացիական հայտնաբերման սկրինինգային ծրագիր, արգանդի ուզիկի քաղաքացիական հայտնաբերման սկրինինգային ծրագիր, պլանավորվում է սկրինինգային ծրագրերը շատացնել, ասինքն ուրիշ տեղակայումների համար նույնպես անցկացնել սկրինինգային ծրագրեր։ Ինչ է նշանակում սկրինինգային ծրագիր։ Սկրինինգային ծրագիրը նշանակում է որոշակի տարիքային խմբերում ընդգրկված տարբեր անձանց պրոֆիլակտիկ հետազոտությունը, ոչ թե հիվանդների հետազոտությունը, առողջ կոնտինգենտի հետազոտություն, որի ընթացքում հնարավոր է հայտնաբերվեն տարբեր ուղղակի հիվանդություններ։ Դա նորություն է Արցախում Չէ, սկրինինգային ծրագրերը Արցախում նորություն չեն, ինչ նշել են, որ իրականացում է արդեն մի քանի տարի է իրականացում է սկրինինգային այդ կստագեղցի քաղաքերի եւ արգանդիոզի քաղաքերի հայտնաբերման սկրինինգային ծրագրերը, բայց աշխարհում ընդունված վաղ հայտնաբերման ընդունված ամենից աշխատող մեխանիզմներից է սկրինինգային ծրագրերը։ Պարոն Հարյան, չգիտեմ, ձեր տարիքը թույլ է տալիս մի քիչ ավելի հեռուն տեսնել, որովհետեւ խորհրդային տարիներին գրեթե բոլոր առողջապահության, բոլոր ոլորտներում, բոլոր հիմնակներում գործում էր այդ ծրագիրը իսկ մեզ մոտ կարծես փոքրինչ ուշ հասավ։ Ինչ ճունեիք հին շենքում եւ ինչ ունեք այսօր այստեղ։ Հին մասնաշենքում աշխատելու ժամանակ մենք խնդիրներ ունեինք տարբեր բուժական պրոցեդուրաներ իրականացնելու համար տարբեր սակավորումների խնդիր ունեինք, ինչպես նաեւ մեզ շատ խանգարում է մեր գործնեությանը շենքային պայմանները։ Արդեն նոր մասնաշենքում ունենք իհարկե շատ ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան շենքային պայմաններ եւ համալրված են Ղարաբաղի համար բոլոր անհրաժեշտ բժշկական սակավորումները, որոնք կարելի է իրականացնել քասկերին դեպի պայքարը։ Պան Հայյան, այս պահի դրությամբ քանի հիվանդուն եք եւ ինչ հիվանդներ են։ Բուժվող հիվանդները ստանում են համապատասխան բուժօգնություն։ Իհարկե, մեր դիսպանսերի գործունեությունը ամենօրյա է, ոչ մի անգամ չի եղել հիվանդներին չընդունենք, չսպասարկենք, ներկապային հիվանդները բարխած են եւ ստանում են իրենց պլանային բուժումները։ Հենց մեր հանդիպման ընթացքում մի քանի երիտասարդ բժիշկ մտեցան ձեզ տարբեր խորհրդատվություններով։ Ասել է թե երիտասարդանում է դիսպանսերի բուժազնակազմը։ Կոնկրետ մեր մոտ որպես այսին արդեն երիտասարդ, արդեն փորձառու բժիշկներ են, ունեն 10 եւ ավելի տարիների փորձ, արդեն հաշվում են փորձառու, իհարկե ամեն մի մարդ իր ամբողջ կյանքում պետք է սովորի իր մասնագիտությունը կատարելագործի։ Բայց դիսպանսերում ներկայությամբ կադրային ապահովվածությունը գտնվում է նորմայի շրջանակում։ Պարոն Հարյան, երբ կարող է համաշխարհային առողջապահությունը դույով խոսել այս ճարաբաստիկ հիվանդության հետ տարեց տարի մշակում են նոր բուժական միջամտություններ, նոր դեորակ են սինթեզում, բայց քասկերի դեմ պայքարի մեջ ամենից կարևոր գործոնը պետք է լինի վաղ հայտնաբերվածությունը, որի նկատմամբ պետք է լինել շատ զգոն, ինչպես պետական ծրագրի իրականացնելը, այնպես էլ հիվանդների կողմից պետք է առողջական խնդրի դեպքում ժամանակին դիմել բժիշկի, որպեսզի գոնե հիվանդությունը հայտնաբերվի հիվանդության վաղ փուլերը, որովհետև վաղ փուլերում հայտնաբերված համարյա բոլոր հիվանդները ենթակա են դրի բուժման։ Պանարյան, Կան այնպիսի կարծիքներ, որ իբր թե Իսրայելում, Գերմանիայում կան այդ բուժման մեթոդները, ինչ եք կարծում, եթե նույնիսկ լինի, նրանք չեն փոխանցի Ուրեմն քասկերի դեմ բուժման բոլոր միջազգային ընդունված ուղեցույցերով աշխատում են ինչպես ձեր նշած պետություններում, այնպես էլ Հայաստանում եւ Արցախում։ Յուրաքանչյուր նորություն հասանելի է բոլորին։ Այսինքն, նես չի որ տվյալ հիվանդություն Իսրայելում ուրիշ ձևի է բուժում, Արցախում կամ Հայաստանում ուրիշ ձևի։ Ուղղակի հարցը այնա որ Իսրայելում հիվանդությունները հայտնաբերում են հիվանդության ամենաառաջնային փուլերը։ Դրա համար իրանց բուժական արդյունքները շատ դառն են։ Այսինքն մենք պիտի ուշադիր լինենք, զգոն լինենք մեր իսկ առողջության հանդեպ եւ ձեր նշած սկրինինգ նախագահային ծրագրերը բնականաբար կտան իրենց խորհուրդները։ Ինչ խոսքով ավարտենք մեր հանդիպումը, ինչ կարող եք ասել մեր ունկնդիրներին։ Առիթի ծողտորը կարող ենք նորից մեր ազգաբնակչությանը զգուշացնել, հորդորել, <laughs> չեղայ խնդրել, որ ժամանակին դիմեք բժշկի, մի զբաղվեք ինքնաբուժմամբ, որովհետև ինքնաբուժմամբ զբաղվելով կորցնում եք շատ թանկարժեք ժամանակ ռուսների բուժման հետ կապված։ Thank you.